Irratiko tarteuntan, egunkari bat eta telebistakate bat izanen ditut aipagai. Zidueztek TVPI erosi behi du. Olano eta lauak taldeek ere, haien ganatu dute bere burua bertakotzat duen telebistakatearen kapitalaren zatibana. Prentsa idatziak biziduen ataka gaitzean, pareetan enbido egindu zidueztek. Egunkari bat baino gehiago, egunkaria da zituest jendea zat. Hots, berez doana. Ipar Euskaregian Herrian arpidetun gehien dituen egunkaria da. Alde handiz gainera. Gutu ontzietan eta prentsabulegoetan ez ezik, okindegi eta ostatuetan ere ezinbestekotzat joi da. Ahatik, monopolioak monopolio, paperezko edabideen krisiak zidu ere bete-betean jodu ondorioz murrizketa nabarmenak izan dira edabidean. Egunkari unen peibazk edizioa eskuetan hartuz gero, bordelen edo dordunean irakuriko ginukeenaren gero eta ite handiagoa hartzen ari dela oartuko gira. Bere burua tokiko informazioaren bermetzat duen edabideak, akitaniak berriko agenda barneratzera eramaten gaitu. Oarkabean bada ere. TVP hiri dagokionez, Kultur Zud eraikuntza komunikatibo interesatua elikatzen duen tresna da. Iduriz, salmentarako produktu egokiak baitira, DAX eta Montmarsaneko feriak, zezenketak edo euskal folklorea. Zudoaztek ikusentzunezkoetarako diauzia eman duen untan, nun geldituko da Ipar Euskal Herriko kuadroa, nun bertako eztabaida politikoa, dien arte gaiak, kultur jarduera biziak eta hizkuntza. Eta zer egan olano eta lauaken jokaldiaz. Lagardek edo dazoren edabideekin gozaltzeko autua egiten alginuen lehen, eta orain, bertako enpresari handien edabideak ere eskura ditugu. Euskal Herria gorpuztu eta gure esparru komunikatiboa marrasten duten edabideak erri izaera sendotzen dute. Euskara bizi behitu eta kanpotik etorritako gure errikideei bertako egealitatearen berri ikuspegi kritiko batekin eman. Irratia edo telebista piztu, interneten edo paperean irakurri eta arpidetza bat egiten dugularik gogoan izan ditzagun.